Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը կորոնավիրուսի վերջին տվյալները հրապարակել է մարտի 23-ին։ Կատարված 37 թեստավորումից հաստատվել է 2 դեպք։ Այն, որ կորոնավիրուսը կնվազի, սпасելի էր, ասում է Հանրապետության համաճարակաբանության եւ հիգիենայի կենտրոն Պողակի գործադիր տնօրեն Օֆելիա Գրիգորյանը։ Согласно данным, у нас есть э, подъемы и спуски. И территория Карабаха, она, конечно, тоже идет в ногу с теми же подъемами, с теми же спусками. Сейчас, естественно, был прогноз, что мы где-то уже с апреля месяца получим снижение количества заразившихся ковидом. И данные, которые сегодня у меня есть, и данные, которые мы ежедневно мониторинг делаем, говорит о том, что на самом деле и мы опять не отстаем от мировых тенденций в плане ковида. Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ապրիլի 13-ի շաբաթական տեղեկագրի, ապրիլի 4-ից 10-ը COVID-19-ի նոր դեպքերի եւ մահերի թիվը շարունակել է նվազել երրորդ շաբաթն անընդմեջ։ Դեպքերի նվազման պատկեր է նաև Արցախում, ասում է Օֆելիա Գրիգորյանը, համեմատելով 2020, 2021, 2022 թվականի տվյալները։ В 2020 году у нас общее количество зарегистрированных ковидом, положительным ковидом было 1897 случаев. В 2021 году 4861 случай. А в 2022 году данные на 20 апреля это 3088 случаев. Мы видим, какой резкий у нас подъем был именно в 2022 году. За за три месяца сравнительные, 21 год и 22 год. С 1 января по 1 апреля. В 2021 году у нас было 606 случаев, а в 2022 году 3083 случая. И данные за 20 дней, это апрель 2021 года, с 1 апреля по 20 апреля. И та же самая дата за 22 год. 131 случай мы имеем апрель 2021 года и 5 положительных случаев мы имеем апрель 22 года. Կորոնադեպքերի նվազումը չի նշանակում, որ հիվանդությունը հետ է նահանջել։ Այն կարող է ցանկացած պահի նորից սրվել, ասում է Օֆելիա Գրիգորյանը։ Օրերս առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը եւս հայտարարել էր, որ կորոնավիրուսի համավարակն աշխարհում հեռու է ավարտից։ Համաճարակաբանության եւ հիգիենայի կենտրոնի գործադիր տնօրեն Օֆելիա Գրիգորյանի խոսքով վարակը կանխարգելելու միակ միջոցը պատվաստումն է։ Перед нами лето, могут быть какие-то поездки, какие-то встречи, приезды гостей, все такое. Если мы будем вакцинированы, мы, наверное, будем более спокойны. Конечно, это не освобождает нас от мер защиты. На сегодня вот я вижу такую тенденцию. Люди, у которых запланированные поездки на лето, они все активно сегодня вакцинируются. У нас есть Pfizer, у нас есть на сегодня китайская вакцина Sinovac. Արցախում այս պահի դրությամբ կորոնավիրուսային հիվանդությամբ ստացիոնար բուժում ստացողներ չկան։ Ասպրամ Ավանեսյան, Մարգարիտա Ղուշունց, Արցախ լրատվական։